Linda, para de sofrer por esse cara. Ele não merece tua aceitada. Eu sou amarradona no seu sorriso. Dou maior valor no seu corpo esculpido. E já que ele vacilou comigo, eu tenho uma proposta irresistível. Esquece, sou a vingança que a sua ex merece. Enquanto ela chora, a gente sobe e desce, desce, desce, esquece. Testa meu beijo e vai, eu sei como é que faz. Pra você pedir mais, ele fica pra trás. Confia que essa dupla promete, esquece. Testa meu beijo e vai, eu sei como é que faz. Pra você pedir mais, ela fica pra trás. Nayara JP tá promete, esquece. Oh, linda, ah, ah, para de sofrer por esse cara. Ele não merece tua sentada Eu sou amarradão no seu sorriso, dou maior valor no seu corpo esculpido. E já que ele vacilou comigo, eu tenho uma proposta irresistível. Ah, esquece. que a sua ex merece. Enquanto ela chora, a gente sobe e desce, desce, desce, esquece. Oh, oh. Testa meu beijo e vai, eu sei como é que faz pra você pedir mais, ele fica pra trás. Confia que essa dupla promete, esquece. Testa meu beijo e vai, eu sei como é que faz pra você pedir mais, ela fica pra trás. Nayara JP tá promete, esquece. Oh, linda, ah, ah, para de sofrer por esse cara. Ele não merece a Nayara. Cê é louco?